azaroak kamaika gaur astelena da, hau berrion albistegia duzue berriozar, erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Ba, Euskarazko abestien taier batekin. Berriozarko aurre eskolako ziba, guraso elkarteak euskarazkoa abestien eta jolasen tailerra antolatu du biharko egunean, kulturgunean egingo da eta azauraren amalauean, ustegunarekin aurre eskolan bertan bihark, arratseko seietan. Data bitan, txikitxoei dagozkien joku nahi zabestiak landuko dira aurrizkiraren lanketak ere, bere tartea izango du aipaturiko tailerrean. Eta asteazkenarekin ere, Ateneo taldea kulturgunean. Bai, Xabi, asteazken honetan, arratxiko zazpitan kulturgunean bilduko ira, bibir sin okon esperantza etzen duen ez zabalera gaiaz hausnartzeko. Eta asteazken honetan ere, Josu Zimenezek eh, hor belazpiko jaikuak liburua orkestuko du. Ilaren amairuan zazpit herrietan asteazkenarekin hau zolan liburu duen da zaharrean egingo da aurkezpena. Aurkezpenarekin bat, haiku irakurraldia. Eta kontsumismoak kontsumitzen zaitu horisek eh, gazte asambladak antolaturiko jardunaldiak. Kontsumista ez zen kontzentzia sortze aldera gazte asambladak kontsumismoaren inguruko ja jardunaldiak antolatu ditu azaroa eta abendua bitarte hainbat bideo ez eta tailerre ingo dira. Aste azken honetan arratxeko zazpitan gaztelekuan los 80 drogas sida irrok dokumentala proiektatuko dute proiektzioaren ostean ez da bultzatuko da. Eta Kirola e, mintzatzeko junea du gorain Nafarroko goma gaineko sokatira txapelketa berreo arren izan zen. Joan den larun batean berriozarko polikiroldegian nafarrako goma gaineko sokatira txapelketaren bigarren saioa ligatu zen berriozarko mutilak txantreakoei irabazi zieten amaiurkoekin ordea leia galdu zuten gauzakonela zortzi bider zortzeko seireun da berrogei kiloko kategorian amaiur txapeldun izan zen berriozarko neskak berriz sei bider seiko irureun da iruroitama boskilokoan basaurua imotz eta txantrearen atzetik geratu ziren txapeldunak, basaburua imotzeko neskak izan ziren. Eta futbolari eh, dagokiona berriozar eh, futbol, eh, futbol, futbol klub. Bi, eta utz Ramonzaren Ramon kontra. Zarramontzaren aurkako partida irabazi eta iru puntu gehitu dituzte berriozerko neska futbolariak. Magik sartu zuen lehen gola zela herritik botetako baloikada batekin azkenik. Martak sarturiko golarekin partida borobildurik egeratu zen bi eta huts. Eta gogorarazteak gainuntzeko partiden emaitzak eguzkiplaza.neten ikusgai daudela. you. eta eguraldiaz mintzatuko gara orain, zer dio garko iragarpenak, garazi? Baixo, iba zerua auditxu edo oso auditxu izango dugula ostarteekin egunaren bigarren partean noizuenka, guria egin dezake ere Iparmendebaldeko baldeko aize, aholbizia ibileko da eta temperaturan aldaketarik ez. Ezkerrik asko garazi. Eskerrik asko garazi. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozar erratiaren sintonian, FM-koen puntu zortzian, edo ordu oro interneten, eguzkiplaza.neten.